Šeštas skirsnis. Aktė liovėsi pasakojusi, bet lygiai vis tebe žiūrėjo, tarsi kažko ieškodama minioje. Staiga jos veidas nuraudo. Tarp kolonų pasirodė Vinicijus ir Petronijus. Jie ėjo į didį triklinijų, tokie gražūs, ramūs, su savo togomis panašus į baltus dievus. Kai lygia tarp svetimų žmonių išvydo tuos du pažįstamus ir draugiškus veidus, ypač Vinicijų, jai rodo sunkus akmuonus rito nuo krūtinės pasijuto netokia vieniša. Tas begalinis pomponijos aulų namų pasilgimas, užplūdęs ją prieš valandėlę, staiga pasidarė nebeopus. Pagunda pamatyti Vinicijų pasikalbėti su juo nuslopino kitus balsus. Veltui stengiasi mintys atgaivinti girdėtas Cezario namų nedorybės ir aktės žodžius ir pomponijos perspėjimus. Nepaisydama tų žodžių ir perspėjimų, staiga pajuto, kad šioje puotoje ne tik turi, bet ir nori dalyvauti. Ja tvinte užtvino džiaugsmas, vien tik pagalvojus, kad netrukus išgirs tą mielą malonų balsą, kuris jai kalbėjo apie meilę ir laimę, vertą dievų, kuris lygi šiol skambėjo jos ausyse kaip daina. Tačiau staiga įsigando to džiaugsmo, jai pasirodė, kad šią akimirką ji išduoda ir tą tyrą, ją išauklėjusi mokslą, ir pomponiją, ir pačią save. Vienas dalykas – eiti per prievartą, o visai kita – džiaugtis tą būtinybę. Pasijuto esanti kalta, nedora, pražuvusi. Labai susikrimto, norėjosi verkti. Jei būtų buvusi viena, būtų suklupusi ir mušusis į krūtinę kartuodama – mano kaltybė, mano kaltybė. Aktai paėmė, dabar lygiai už rankos, vedė per vidinius kambarius į didį triklinijų, kur turėjo būti puota – ir jai raibuliavo akise, iš susijaudinimo ausise užė, širdis daužėsi, kad net kvapą gniaužė. Lyg per sapną išvydo tūkstančius lempų, plevenančių ir ant stalų, ir prie sienų, lyg per sapną išgirdo Cezario pasveikinimo šūksnius, lyg per sapną pamatė į patį. Šūknį ją apkurtino, spindesys apakino, apsvaigino kvepalai ir beveik netekusi sąmonės į vos įžiūrėjo aktę, kuris suradusi jai vietą prie stalo, patys įtaisė greta. Tačiau netrukus žemas pažįstamas balsas atsiliepė iš kitos pusės. Būk pasveikinta, gražiausia iš visų žemės merginų ir visų dangaus žvaigždžių, būk pasveikinta dieviškoji kalina. Kiek atsitokėjusi lygija pasižiūrėjo, šalia jos prigulęs Vinicijus. Jis buvo be togos, nes patogumas ir paprotys reikalavo nusimesti togą prieš puotą, jo kūną dengė tik skaičiai raudona berankovė tunika įsivinytas sidabrinėmis palmėmis – rankos nuogos, rytų papročių aukščiau alkūnių, papuoštos dviem plačiomis auksinėmis apyrankėmis nuo dilbių stropiai pašalinti gyvaplaukiai, glotnos, bet labai jau raumeningos tikros kario rankos sukurtos laikyti kardui ir skydui. Ant galvos rožių vainikas, ties viršunausių saugia antakiai, patrauklios akys, juodbruvas, jis buvo tarsi jaunystės ir jėgos įsikūnymas. Lygiai Vinicijus atrodė toks gražus, kad ji, nors pirmas apsvaigimas jau buvo praėjęs, vos pajėgė ištarti. Būk pasveikintas, Markai, o jis kalbėjo. Laimingos akis mano, tave išvydusios laimingos ausys išgirdusios tavo balsą, kuris meilesnis man užfleitų ir citrų skambesį. Jei būtų liepta rinktis, ką norėčiau turėti šalimai šioje puotoje, tave lygyje ar Venera, aš pasirinkčiau tave, o dieviškoji. Ir ėmė žiūrėti ją, tarsi gerdamas jos vaizdą, degindamas akimis. Jo žvilgsnis lydo nuo jos veido ant kaklo ir nuogų rankų, glaustėjo jos dailę figūrą, grožėjosi ją, glamonėjo, ryterijo. Bet šalia geismo jame švietė ir laimė, ir karšta meilė, ir susižavėjimas beribis. Žinojau, kad tave pamatysiu Cezario namuose, kalbėjo jis toliau. Bet kai išvydau, mano širdį sukrėtė toks džiaugsmas, lyg būčiau sulaukęs netikėtos laimės. Lygiai atsipeikėjusi ir supratusi, kad šitoje minioje ir šituose namuose jis, vienintelė jai artima būtybė, pradėjo su juo kalbėtis, klausinėti visko, kas jai nesuprantama, kas gazdino, iš kur jis žinojas, kad ją rasės Cezario rūmuose ir kodėl ji čia, kodėl Cezaris ją atėmęs iš Pomponijos, jai čia baisu ir norinti grįžti atgal, numirtų iš liūdėsio ir nerimo, jei neturėtų vilties, kad Petronijus ir jis užstausia ją prieš Cezarį. Vinicijus aiškino, kad apie jos ateimimą išgirdęs iš paties Saulų. Kodėl ji čia nežinas? Cezaris niekam nesiaiškinas dėl savo patvarkimų ir įsakymų, bet jai nesako bijoti. Štai Vinicijus prie jos ir liksęs prie jos. Verčiau prarasti akis, negu jos neregėti, verčiau netekti gyvasties, negu ją palikti į esantį jo sielą, tad sergėsias ją kaip savo paties sielą. Namie pastatysės jai kaip deivį altorių, ant kurio aukosias mirą ir alavijus, o pavasarį šilagėlės ir obelų žiedus. Ir jeigu ją gazdina Cezario rūmai, tai duosia žodį, kad ji čia nepasiliksinti. Nors jis kalbėjo įsisukinėdamas ir tarpais apgaulingai, bet balsas skambėjo širdingai, nes jausmai buvo tikri ir užplūdo jį nuoširdus gailestis. Jo žodžiai taip graudino, kad tada, kai pradėjo dėkoti ir tikinti, jog pomponija pamilsianti jį už jau gerumą, o ji pati visamžių būsanti dėkinga, jis negalėjo nuslopinti susijaudinimu ir galvojo, kad niekada gyvenime neįstengsęs atmesti jos prašymų. Širdis ėmė tirpti, lygios grožis svaigino sąmonę, jis geidė jos, bet kartu jauti, kad ji jam didžiai brangi ir iš tiesų galėtų ją garbinti kaip deivę, kartu jautė nesutramdomą norą kalbėti apie merginos grožį ir savo susižavėjimą, o kadangi puoto šurmulys darėsi vis triukšmingesnis, tai prisislinkęs arčiau ėmė kuždėti ją švelnius meilius žodžius, plaukiančius iš gilumo širdies, skambančius it muzika ir svaiginančius it vynas. Jie svaigino lygiją. Tarp apsupusių svetimųjų jis atrodė vis artimesnis, vis mielesnis ir patikimesnis, nuoširdžiai atsidavęs. Nuramino ją, pažadėjo išplėšti iš Cezario namų, pažadėjo jos nepalikti ir jai tarnauti. Bet to anksčiau pas Aulus jis kalbėjo su jie tik apskritai apie meilę, e, laimę, kurią jį galinti duoti, o dabar jau sakė tiesiai, kad ją mylis, kad ji jam mieliausia ir brangiausia. Lygiai pirmą kartą girdėjo tokius žodžius iš vyro lūpų ir klausantis jai dingojosi, kad kažkas bunda joje lyg iš miego. Užtvino kažkokią laimį, kurioje begalinis džiaugsmas pinėsi su begaliniu nerimu. Struostai ėmė degti širdis tankiai tvinkčioti lūpos, prasičiaupiai, lyg iš nuostabos, ėmė baimį. Kam tokių dalykų klausosi, bet nieku gyvų nebūtų sutikusi praleisti, nors žodelį. Retkarčiais panarindavo akis, tačiau vėl įsmeigdavo į Vinicijų žvilgsnį švytinti baigštų ir kartu klausiantį, tarsi karštai ragindama. Kalbėk, kalbėk. Klegesys, muzika, gėlių ir arabiškų smilkalų aromatos vėl pradėjo kvaitinti jai galvą. Romoje buvo paprotys per puotas prie stalo gulėti, tačiau pas globėjus lygios vieta buvo tarp pomponijos ir mažojo aulo – O dabar šalia jos atsidūrė Vinicijus jaunas, stiprus, įsimylėjęs, liepsningas ir jį jausdama nuo jo tvieskiantį karštį išgyveno ir gydą, ir malonumą. Apėmė ją kažkokia saldi negale, kažkoks alpulys ir užmaršumas, lyg būtų marinės miegas. Tačiau lygijos artumas pradėjo veikti ir Vinicijų, jo veidas išbalo, šnervės įsiplėtė, it rykiečių žirgo, Matyt ir jo širdis po purpurinę tuniką plakė nepaprastu pulsu, nes kveipavimas labai padažnėjo, o žodžiai birte biro iš lūpų. Jis pirmą kartą buvo taip arti jos. Mintis pradėjo painiotis, gyslose degė ugnis, kurią bergžiai stengėsi užgesinti vyno. Ir ne vynas, bet lygijos nuostabus veidas, jos nuogos rankos, jos mergaitiška krūtinė, banguojanti pauksinė tunika, visa figūra pridengta baltomis peplumo klaustėmis vaigino jį vis labiau. Pagaliau jis paėmė ją už rankos aukščiau riešo, kaip jau kartą buvo padaręs aulų namuose, ir traukdamas prie savęs ėmė kuždėti virpančiomis lūpomis. Myliu tave, Kalina, dieviškoji mano. Makai paleisk mane, pasipriešino lygie, o jis kalbėjo toliau, apsimiglojusiomis akimis. Dieviškoji mano, mylėk mane. Tačiau tą akimą, kai įsikišo akti, kurie ilsėjosi šalia lygijos iš kitos pusės. Cezaris žiūri jūs. Vinicijus taiga pašauko piktis ir ant Cezarių, ir ant taktis, jos žodžiai įsklaidė svaigulio kerus. Jaunuoliai tokią akimirką netgi draugiškas balsas būtų atrodęs nepakenčiamas. O dabar jis pamanė, kad aktė tyčia stengiasi sutrukdyti pasikalbėti su lygija. Tad pakėlė galvą, pasižiūrėjo per lygijos petį į jaunąją atleistinę ir piktai tarė. Praėjo tie laikai akte, kai puotuose gulėdavai šalia Cezario ir sklinda kalbos, kad tau silpsta regėjimas, tai kaipgi tu jį žiūrėjai? O ji lik su liūdėsiu atsakė. Vis dėlto jį matau. Jis taip pat trumparegis ir žiūri į jūs per smaragdą. Visa, ką darė Neronas, dirgino net artimiausių žmonių budrumą – Taigi ir Vinicijus sunerimo atveiso ir ėmė neženkliai dirščioti į Cezarių pusę. Lygija, kuri puotos pradžioje sumišusi Nerona matė lyg per miglą, o paskui susidomėjusi Vinicijumi ir jo kalbomis visai valdova nežiūrėjo, dabar taip pat nukreipė ten smalses ir kartu įsigandusias akis. Aktai teisybę sakė, Cezaris palinkęs ties stalu, primerkęs vieną akį, o prie kitos pirštais laikydamas apvalų nugludintą nuolat naudojamą smaragdą, žiūrėjo į juos. Akimirką jo žvilgsnis susitiko su lygio žvilgsniu ir merginai širdį sugniaužė išgastis. Kai vaikystėje būdavo Sicilijoje, Aulo kaimų valdose, sena vergė egiptietė pasakodavo apie slibinus gyvenančius kalnų prarajose ir dabar jai pasivaidano, kad ją staiga pažvelgi žalia tokio slibino akis. Jis sugriebė Vinicijaus ranką, lyg išgazdintas vaikas, kai galva ėmė smelkti sujauktos, greitos mintys. Tai čia jis, tas baisūnas ir visagalis. Lygi šiol jo nebuvo mačius ir manė, kad atrodo kitaip, įsivaizdavo tokį siaubingą veidą su akmenėjusiais piktais bruožais, o pamatė didelę ant storo kaklo usodintą galvą, iš tikrųjų baisę, tačiau kartu truputį juokingą, nes iš tolo panašią į vaikų ametisto spalvos tunika, uždrausta paprastiems mirtingiesiems, teikė melsvą atspalį jo plačiam žemakakčiam veidui. Plaukai tamsus, pagal Otono įvestą madą sušukuoti keturiais garbanų slastymais, buvo be barzdos, nes neseniai ją paukojo Jupiteriui, už tai visa Roma jam plojo padėkas, nors patilomis šnipždėjosi. Ja paukojęs todėl, kad ji, kaip ir visos jo giminės, žėlė ruda. Smarkiai išsišovusioje virš antakių kaktoje buvo kažkas olimpiška. Susibėgę antakiai rodė, kad jis suvokė savo visą galybę, bet po tą pusdėvio kakta niuksojo beždžionės girtuoklio ir komedianto veidas, bet dvasis pilnas nepastovių geidulių, aptukęs tokiame jauname amžiuje, kartu lyguistas ir begėdiškas. Lygiai jis atrodė atžarus, tačiau visų pirma šlykštus. Nelanas netrukus padėjo smaragdą ir liovėsi žiūrėjęs ją, tada jį pamatė jo išpūstas žydras akis, prisimerkusias nuo stiprios šviesos stiklinės, be minties, lik numirėlio. Jis kreipėsi į Petronijų. Tai čia ta įkaitė, kurią įsimylėjęs Vinicijus? Taip ji, atsakė Petronijus. Kaip vadinasi ta jos tauta? Ligai. Vinicijus laiko ją gražuolę, Aprenk sudrūnijusį alyvmedžio stuobrį moters peplumu ir Vinicijui jis atrodys gražus. Bet iš tavo, o neprilykstama žinovę veido, jau regiu jai nuosprendį. Nereikia jos kelbti. Tikrai, jis sudžiūvėlė, liesa gyva aguonos galvutė ant plono stiebelio, o tu, dieviškasis estetė, vertini moters stiebą ir esi tris kart, keturis kart teisus. Pats veidas nieko nereiškia, nors daug ko pasimokiau iš tavęs, bet tokios išvalgios akies dar neturiu. Aš tai pasiryžęs lažinti su Tulijumi Senecionu dėl jo meilužys. Nors puotoje, kai žmogus guli sunku spręsti apie visą figūrą, tu jau tarėjai savo per siauros trienos. Per siauros trienos, pakartojo prisimerkęs akis Neronas, Petronijaus lūpose pasirodė vos pastebima pašaipėlė, o Tulijus Enecijonas, lygiai tol šnekučiavęs su Vestinu, tikriau sakant tyčiojasis iš sapnų, kurį šis tikėjo, dabar kreipėsi į Petronijų, nors neturėjo nei menkiausio supratimo, apie ką kalbama. Tu plysti. Aš tos pat nuomonės kaip ir Cezaris. Gerai, atsakė Petronijus, aš tikinau, kad tu turi bent žipsnelį proto, o Cezaris tvirtina, kad esi griniausias asilas. Ha, bet, pasakė Neronas juokdamasis ir atlenktų rankos nykščių rodydama žemyn, kaip cirke, kai gladiatorius gaudavo smūgį ir turėdavo būti pribaigtas. Paaiškinimas habet gavo, ko nusipelnė, lotyniškai, paaiškinimo pabaiga. O Vestinas manė, kad tebe kalbama apie sapnus ir sušuko, o aš tikiu sapnais ir Seneka man kadaise sakėsi taip pat tikys. Praėjusią naktį susapnavau, kad pasidariau vestale, pasilenkdama per stalą tarė Kalvija Krispenila. Tada Neronas ėmė ploti rankomis, kiti pasiekė jų pavyzdžių ir netrukus aplinkoje dėjo plojimai, nes Krispenila jau kelis kartus įsiskyrusi, savo neregėtų ištvirkimo garsėjo visoje Romoje. Tačiau ji niekiek nesumišusi atsikirto. Na tai kas? Visos jų senos ir bjaurios, tik tai rubrija, dar panašiai žmogų, o tada mes būtume dvi, nors ir rubrijai vasarą įsiverčia strasdanos. Atleisk, kai šioji kalvija, tarė Petronijus, bet vestale tu galėjai pepti nebent sapne. O jeigu Cezaris įsakytų, tada patikėčiau, kad sapnai įsipildo, net patys keiščiausi. Ir tikrai įsipildo, pasakė Vestinas, Suprantu žmonės netikinčius dievų, tačiau kaip galime netikėti sapnais? O būrimais, paklausė Neronas, kadaise man būrė, kad Romos nebebus, o aš viešpatausiu visuose rytuose. Būrimai ir sapnai sutampa, kalbėjo Vestinas. Kartą vienas prokonsulas, didelis skeptikas, pasiuntė į Mopso šventyklą vergą su užanspauduotų laišku – uždraudęs jį atplėšti, nes norėjo patikrinti, ar Divaitis e, pataikys atsakyti į laiško klausimą. Vergas pernakvojo šventykloje, kad susapnuotų pranašišką sapną ir sugrįžęs taip atsakė, sapnavau jaunikaitį skaistų kaip saulė ir jis man ištarė tik vieną žodį – juodą jį. Tai išgirdęs prokonsulas išbliško ir kreipėsi į savo svečius, tokius pat skeptikus. Žinote, kas buvo laište? Vestinas paliovė kalbėjęs, pakėlė taurę vyno ir ėmė gerti. O kas buvo laiške? paklausė Senecijonas. Laiške buvo klausimas, katrą jautį aukoti baltąjį ar juodąjį. Tačiau pasakojimo sukeltas susidomėjimas sutrikdė Vitelijus. Į puotą atėjo jau įkaušęs ir staiga nei iš jo, nei iš to prapliupo kvailai kvatoti. Ko toj taukų statinė kvatoja? paklausė Neronas. Juokas skiria žmogų nuo gyvulio, tarė Petronius, o Vitelijus neturi kitų įrodymų, kad jis nemeitėlis. Vitelijus sumai nukando juoką ir čiapsėdama žvilgančiomis nuo padažų ir taukų lūpomis ėmė žiūrėti į visus taip nustebęs, lyg niekada anksčiau jų nebūtų regėjęs. Paskui iškėlė putlę ir priegalvis plaštaką ir kimi balsų tarė. Man nusmuko nuo piršto raitelio žiedas paveldėtas iš tėvo. Kuris buvo kurpius, pridūrė Neronas. Tačiau Vitelijus vėl netikėtai prapliupo kvatoti ir pradėjo ieškoti žiedo, kalvijos, krispinilos, petlume. Tada Vatinijus ėmė mėgdžioti išgazdintos moters šūksnius, o kalvijos draugė Nigidija, pilna našlė vaikiškų veidų ir pasileidėlės akimis, balsiai pasakė, ieško ko nepametęs. Ir kas jam niekur netiks, jeigu ir atrastų, pabaigė poetas Lukanas. Puota darėsi linksmesnė, Vergų pulkai nešiojo vis naujus patiekalus iš pripildytų sniego ir apipintų gebenėmis didelių vazų traukė ir traukė mažesnius kraterius su įvairiausių rūšių vynais. Paaiškinimas krateris dviasi tauriai. Paaiškinimo pabaiga. Visi daug gėri iš palubių ant stalo ir puotautojų tolydžio biro rožės. Petronijus ėmė prašyti Neroną, kad jis, kol svečiai nenusigėrė, puotą sutaurintų savo dainavimu. Visas choras balsų parėmė jo prašymą, bet Neronas pradėjo spiriotis. Neprikišė jam drąsos tygiaus, nors jos visada jam trūko. Dievai žino, kiek Cezariui kainuoja tie visi vieši pasirodymai. Teisybė jų nevengęs, juk reikia ką nors duoti menui, ypač jeigu Apolonas apdovanojo neblogų balsų, tai dievų dovanų nedėra pražudyti. Netgi suprantas, kad tai jo pareiga valstybei, tačiau šiandien iš tiesų esas užkimęs. Naktį buvo užsidėjęs alavinius svaršius ant krūtinės, bet nieko nepadėjo. Ketinas netgi vykti į ansijų papiepuoti jūros orų. Tačiau Lukanas pradėjo jį maldauti, padainuoti meno ir žmonijos labui. Visi žina, kad dieviškasis poetas ir dainininkas sudėjo naują himną Venerai, prieš kurį Lukrecijaus himnas – tesas – metinio vilkiuko inkštimas. Ši puota te būna tikra puota. Maloningas valdovas neturys taip kankinti savo valdinių. Nebūk žiaurus, Cezari, nebūk žiaurus, pakartojo visi ačiau sėdintys. Neronas keisteliu rankomis parodydamas, kad turys nusileisti. Tuštojau visi nutaisė dėkingus veidus, visų akys nukrypo į jį. Tačiau Cezaris prieš tai liepė pranešti popėjai, kad jis dainuosias, o kitiems paaiškino, Ji neatėjusi į puotą, nes nesveikuojanti, bet kadangi jokie vaistai nesuteikia jai tokio palengvėjimo kaip jo dainavimas, todėl jam būtų gaila atimti iš jos šią galimybę. Ir paupėja netrukus atėjo. Likščiol ji kreipė, kur norėdama, Neroną kaip valdinį, bežinojo tada, kad paliečiama jo kaip dainininko vadeliotojo ar poeto savimeiliai pavojinga ją erzinti įėjo graži deivė apsitaisiusi kaip ir Neronas ametistos spalvų apdaru su didžiuliu perlų vėriniu, išplėštų kadaise iš masinysos. Auksaplaukė maloni ir nors jau įsiskyrusi su dviem vyrais, išlaikiusi jaunos merginos veidą ir žvilgsnį. Paaiškinimas Masinisa Numidijos karalius, iš pradžių Romos priešas, paskui sąjungininkas kare su Kartagina paaiškinimo pabaiga. Platautojai ją pasitiko šūksmais, vadindami dieviškąją Augustą. Lygija niekada gyvenime nebuvo mačiusi tokio grožio ir nenorėjo tikėti savo akimis. Nežinojo, kad popėja Sabina viena nedoriausių moterų pasaulyje. Iš Pomponijos patyrė, kad ji pastumėjusi Cezarį nužudyti savo motiną ir žmoną, pažinojo ją iš aulų svečių ir tarnų pasakojimų Girdėjo, kad mieste naktį nuverčiamos jo statulos, girdėjo apie užrašus, už kuriuos baudžiama rušiausia bausme. Tačiau jie kas rytą vis tiek atsirasdavo ant miesto sienų. O dabar pamačiusi tą liūdnai išgarsėjusią paupėją, visų Kristaus išpažinėjų laikoma blogio ir piktadarybės įsikūnymu, lygiai dingojosi, kad šitaip turėtų atrodyti angelai arba kitokios dangaus dvasios, ji tiesiog negalėjo atitraukti akių o iš burnos nejučiomis įsprūdo klausimas. Akmakai, ar tai gali būti? O jis pakaitintas vyno ir truputį suirzęs, kad tiek kliuvinių blaško jos dėmesį ir traukia nuo jo ir jo žodžių, atsakė, taip į graži, bet tu šimtą kart gražesnį. Tu to nežinai, jei žinotum, įsimylėtum save kaip narcizas. Ji maudosi asilių pienę o tave nebent Venera išmaudė savajame. Tu to nežinai, o džiaugsme mano, nežiūrėk ją, atkreipk akis į mane, džiaugsme mano, prisiliesk lūpomis prie šios vyno taurės, o paskui aš toje pat vietoje priglausiu savasias. Ir slinko prie jos vis arčiau, o jį pradėjo trauktis prie aktis, tačiau tuo metu buvo liepta visiems nutilti, pakilo Cezaris, Dainininkas Diodoras jam padavė liutnę vadinamąją deltą, e, kitas dainininkas Terpnas turėjęs pritarti muziką prisertino su instrumentu vadinamuoju e, nablijumi, o Neronas atrėmęs deltą į stalą pakėlė akis aukštin ir triklinijoje bergintis vyravo tyla, kurią te trikdė iš palubių tebekrintančių rožių šnaresys. Cezaris pritariant dviem liutnioms ėmė gėdoti, tikriau sakant, progėsmių ritmingai deklamuoti savo himną Venerai. Ir balsas neblogas, nors kimokas, ir eilis nebuvo prastos, tad vargšė lygija vėl ėmė graužti sąžinės priekaištai, nes himnas, kad išlovinantis nedovę pagoniškąją Venerą, jai pasirodė toks gražus, o ir pats Cezaris su laurų vainiku ant galvos ir pakeltomis akimis toks puikus, visai netoks baisus ir atkarus, kaip puotos pradžioje. Puotautojai atsiliepė griausmingais plojimais, aplinkui skambėjo šūksniai, o dangiškasai balse, kai kurios moteris iškėlusios aukštyn rankas, kaip susižavėjimo ženklą, liko taip stovėti net ir nutilus dainavimui, kiti šluostėsi apsiašarojusias akis, menė gaudi kaip pavilys. Popėje palenkusi auksaplaukę galvelę pakėlė prie lūpų Nerono ranką ir ilgai ją taip tylėdama laikė, o jaunasis Pitagoras, nuostabaus grožio graikas, tas pats, su kuriuo vėliau, jau pusiau pamišęs Neronas, liepė žiniams jį sutuokti, laikantis visų apieigų, dabar atsiklaupė jam prie kojų. Tačiau Neronas įdėmiai žiūrėjo į Petronijų, kurio pagėjimų visada troško, o šis tarė. Dėl muzikos, tai Orfėja šią valandėlę turėtų išgelsti iš pavydo, kaip čia esantis Lukanas. O dėl eilių, tai aš apgailestauju, kad jos nėra blogesnės, nes tada atraščiau jas atitinkančių liaupsinimo žodžių. Tačiau Lukanas neužpyko ant jo dėl užuominos apie pavydą, anaip tol, pasižiūrėjo į dėkingas ir apsimesdamas subjūręs, ėmė niurnėti. Prakeiktas likimas lėmęs man gyventi draugę su tokiu poetu. Išliktum tada ir žmonių atmintyje, ir parnase, o dabar nublėsti kaip žibintas saulės šviesoje. Petronijus turėjo nustabę atmintį ir pradėjo kartuoti himno fragmentus, cituoti atskirus eilėrašius, girti ir nagrinėti gražiausias frazes. Lukanas, pakerėtas poezijos ir tarsi užmiršęs pavydą, prie Petronijaus žodžių pridūrė savo susižavėjimą. Nerono veide nušvito didžiulis pasitenkinimas ir beribė tuštybė. Ne tik artima kvailumui, bet ir visiškai jam to lygi. Pats sufleravo jo manimų gražiausius eilėrašius – pagaliau ėmė guosti Lukaną ir raginti neprarasti drąsos, nes tas, kuo gimė, tuo ir liks. O jeigu žmonės garbina Jupiterį, tai dar nereiškia, kad neverti šlovės kiti dievai. Tada pakilo išleidėti popėjus, kuri jausdamasi tikrai nesveikuojanti, panoro išeiti. Tačiau paslikusiems puotautojams liepi vėl sėsti į savo vietas ir pažadėjo dar sugrįžti. Netrukus sugrįžo alsuoti svaigius milkalų dūmų ir stebėti reginių, kuriuos jis pats Petronijus arba Tigelinas visada rengdavo per puotas. Paskui vėl buvo skaitomos eilės arba klausomasi dialogų, kuriuose išdaigos pinėsi su samoju, e, tas įgarsusis mimas Parius vaidino į jo Inafo dukters nuotykius. Svečiams, ypač lygijai, nepratusiai prie panašių reginių, atrodė, kad čia mato stebuklus ir burtus – Paris rankų ir viso kūno judesiai sugebėjo išreikšti dalykus, lyg ir neįmanomus perteikti šokio priemonėmis. Jo plaštako suplakė orą, išvytinti gyvą debesį, pilną virpesių, geidulingą, apgobianti beveik alpijančios merginos figūrą, krečiamą palaimos spazmų. Tai buvo paveikslas, nešokis. Paveikslas, akivaizdus, atskleidžiantis meilės paslaptis kerintis begėdiškas, o kai po jo išėjo koibantai, ir citroms, fleitoms, timbolams ir bugneliams skambant pradėjo susirumeginomis bakho šokį, pilną padūkusių klyksmų ir dar padukesnės paleistuvystės, lygiai atrodė, kad ją štai sudeginsianti, kai triugnis, kad iš juos namus turi strengti perkūnas arba lubos užgriūti ant platautojų galvų. Tačiau iš palubėje ištemtų auksų tinklo biro tik rožės, o tuo metu jau pusgertis Vinicijus jai kalbėjo. Pamačiau tave aulų namuose prie fontano ir pamilau. Buvo apie užšis ir tu manei, kad niekas nežiūri, o aš tave mačiau. Ir lygi šiol matau tokią, nors tave ir dengia šis peplumas. Nusimesk peplumą, kaip krispinila. Matai, dievai žmonės ieško meilės, be jos daugiau nieko nėra pasaulyje. Padėk savo galvą man ant krūtinės kur užmerka akis. O lygiai smarkiai tvinčiojo kraujas milkiniuose rankose, jai vaidenosi, kad tik krenta į kažkokią prarąją, o Vinicijus, kuris anksčiau jai atrodė toks artimas ir patikimas, dabar užuot gelbėjęs traukė į ten. Ir jai pasidarė dėl to skaudo, ir vėl pradėjo bijoti ir šios puotos, ir jo, ir pačiaus savęs. Kažkoks balsas, panašus į pomponijos balsą, dar šaukė sieloje, lygiai gelbėkis, bet kažkas taip pat jai kuždėjo, kad jau per vėlu. Ką nutvilkė tokia liepsna, kas matė viską šioje puotoje, kieno širdis klausantis Venecijaus žodžių, taip daužėsi kaip jos, ir ką kreitė toks virpulys kaip ją nuo jo artėjimo, tas jau prapuolės beviltiškai. Jei darėsi silpna, kartais rodėsi, kad jau nualps, o paskui atsitiks kažkas baisaus. Ji žinojo, kad negalima pakilti, kol nepakilo Cezaris, nes užsitrauksi jo rūstybę. Bet jeigu taip ir nebūtų, ji jau nebeturėtų jėgų atsistoti. O puotos pabaiga dar toli. Vegai nešė ir nešė naujus valgius, vis pildė taurės vyno, o priešais pasagaus pavidalu sustatytus stalus išėjo du atletai parodyti svečiams imtynių. Ir pradėjo jie galinėtis. Tvirti nuo alėjaus blizgantys kūnai sudarė vieną luitą, kaulai traškėjo geležinėme glėbyje, sukasti žandikauliai grėsmingai grikšėjo. Tarpais dunksėjo skubus, duslus jų pėdų trenksmai iš afranų pabarstytas grindis, paskui vėl stuksojo imtinininkai sustingę, pastirę ir žiūrovams atrodė lyg iš akmens iškalta skulptūra. Romėnų akis pasimėgaudamos sekė baisiausiai įtemptų nugarų, blauzdų ir rankų žaismą, tačiau kova truko neilgai – nes Krotonas gladiatorių mokyklos mokytojas ir vyresnysis netuščiai garsėjo kaip stipriausias valstybės žmogus. Jo varžovas pradėjo vis tankiau kveipuoti, paskui garpti, netrukus jo veidas pamėlo, pagaliau iš burnos pasipylė kraujas ir jis suglebo. Plojimų grausmas pasveikino kovos baigtį, o Krotonas paminęs koją priešininko nugarą, susikryžiavo didžiulės rankas ant krūtinės ir triumfuotojo akimis žvalgėsi po menę. Paskui atėjo gyvūnų ir jų balsų mėgdžiotojai, žonglieriai ir juokdariai, bet mažai kas į jo žiūrėjo, nes vynas jau temdė žiūrovų akis. Puota pamažu virto girta ir paleistuvinga orgija. Sirų merginos prieš tai šokusios vakho šokį dabar įsimaišė tarp svečių. Vietoje muzikos aidėjo nedarnių, citrų, liutnių, armėnų simbolų Egipto sistrų, trimitų ir ragų triukšmas – o jei kuris svečias norėjo kalbėti, riksmu vyjo muzikantų šalin. Gėlių aromato pritvindytas oras tvauskiantis kvapiais aliejais, kuriais dailus berniukai puotaus metu šlakstė svečių kojas prisodrintas šafrano ir žmonių prakaito, pasidarė tvankus, lempos degė blausiai, ant vadautojų galvų nukrypo vainikai, veidai išblyško ir apsipylė prakaito lašais. Vitelijus nuvirto po stalu, Nigidija, apsinuoginusi iki pusės, ir ėmė savo girtą vaikišką galvą Lukanui į krūtinę, o šis taip pat girtas ėmė pūkščioti auksinę pudrą nuo jos plaukų, iš neapsakomo malonumo užvertęs akis aukštyn. Vestinas su girtuoklio atkaklumu gal dešimtą kartą kartojo mopso atsakymą į užantpauduotą prokonsulų laišką. O Tulijus, kuris šaipėsi iš dievų, trukčiojamai žaksėdamas kalbėjo prodantis košiamo balsu. Žinai, jeigu ksenofano sferos yra apvalus, tai tokį dievą galima koja risti prieš save kaip statinę. Paaiškinimas, jeigu ksenofano sferos yra apvalus, iš mažosios Azijos kilęs graikų filosofas ksenofanas, šeštasis penktasis amžiai prieš Kristų, teigė, kad vienatinė ir ta pati visatai dievybė yra panaši į rutulį graikiškai sfera. Paaiškinimo pabaiga.